Հայտնի ճշմարտություն է, որ պարապությունը ճարիքներ է ծնում, ասում է Դուբանը։ Խոսում են շատերը, որ ձմեռը կմնաք պարապ եւ կստեղծեք անախորժություններ։ Ես դրան չեմ հավատում եւ հույս ունեմ, որ ինձ հուսախապ չեք անի։ Նախ եւ առաջ ձմեռվա ընթացքում գործ շատ ունեք անելու, կազմակերպեցեք ժողովրդի մարտական ուժերը, վարժեցրեք նրանց զենքի գործածության, Սիրո հորդորներով ավելացնել տվեք ռազմամթերքը։ Ավարտեցեք պաշտպանության համար հրահանգված ամրությունները։ Երկրորդ, դուք որ ազատության զինվորներ եք եւ մարդավայել կյանքի իդեալը հյուսել եք տանջվող ժողովրդի ցավոտ վերքերից, դժվարանում եմ երևակայել, որ ձեզ թույլ կտակ մեր բարձր դրոշը իջեցնել ոչ միայն անախորժություն ամենքդ փորձով գիտեք, որ հանցավոր զինվորը գրում է արժանի պատիժ, բայց մի մորանակ ընկերներ, որ հայդուկը ազատության գաղափարի մարմնացումն է եւ ամեն անգամ, երբ տեսնում եմ այդ մարմնացումը պատժի ենթակա, ցավում եմ խորապես։ Իմ բացակայության ժամանակ զինվորական մասի ղեկավարությունը մնում է կենտրոնական կոմիտեի վրա ժամանակավոր հրաժեշտ ողջուններով Դուման։ Հրաժեշտագիրը հրատարակելուց հետո նրան այդպես էլ չի հաջողվում մեկնել առողջարան եւ բուժել իր քայքայված առողջությունը։ 1905 թվականի դեկտեմբեր եւ 1906 թվականի հունվար ամիսներին Երևանում տեղի է ունենում հայ հեղափոխական դաշնակցության Երևանի Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեի շրջանային ժողովը, ուր ի թիվս բազում այլ հարցերի առաջնահերթության կարգով լսում եւ քննարկում են Երևանի նահանգի եւ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանության կազմակերպման իրական վիճակը, առանձնահատկությունները եւ այն ավելի ամրապնդելու նպատակաուղված հարցերը։ Ժողովում Մրկաստանի զինվորական մասի վերաբերյալ գրավոր զեկուցումով եւ մի շարք առաջարկություններ պարունակող ելույթով հանդես է գալիս Դումանը զինվորական մասի վերաբերյալ կարդացած զեկուցման մեջ նա տալիս է անցած ամիսներին իր հրամանատարությամբ գործող ինքնապաշտպանական շրջաներում դեղի ունեցած իրադարձությունների վերլուծությունը բնութագրում եւ հիմնավորում ինքնապաշտպանության կազմակերպման ընթացքում կատարված դրական երևույթները, ինչպես նաեւ տեղ գտած թերություններն ու դրանց պատճառները եւ ապա ժողովականների ուշադրությունը հրավիրում ժամանակի ոգուն եւ պահանջներին համահունչ հետեւյալ հարցերի վրա։ Առաջին՝ հակամարտող կողմերի քանակական հարաբերակցության հարցը։ Կովկասում ըստ Դումանի ժողովին ներկայացրած տվյալների մահմեդականների ընդհանուր թիվը 3 անգամ ավելի է, քան հայերինը։ Ընդ որում 1/3-ը պատկանում է շիա աղանդին, որը հակամարտող հիմնական կողմն էր, Մահմեդականների մյուս մասին, սյունիներին, որոնք կազմում էին 2/3 մասը, չեզոքացնելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ էր կարելույն պահպանել բարեկամական հարաբերություն։ Երկրորդ, Քանի որ դրսից վտանգված շրջաներ եկած մարտիկների քանակը խիստ սահմանափակ էր եւ զենքի ֆոնդը սակավ, ապա ինքնապաշտպանության միջուկն ու հենակետը դարձյալ մնում էր բուն ժողովրդական massan եւ նրա մարտական հում ուժերը, որը անհրաժեշտ է կազմակերպել շուտապույտ։ Դրսից եկած մարտիկները համաձայն դումանի պետք է լինեին օժանդակ ուժեր։ Երորդ Հայաբնակային շրջանները, մասնավորապես Ալեքսանդրապոլի եւ Թիֆլիսի, որոնք գրեթե չէին ենթարկվել թուրքական հրոսակախմբերի հարձակումների, պետք է իրենց վրա վերցնեին ինքնապաշտպանական խմբերին կռվողներով, զենք ու զինամթերքով համալրելու եւ մատակարարելու պարտականությունը։ 4 Ընթարումների ընթացքում հաղորդակցության փոխադրության գլխավորուհին երկաթուղին ցարական աստիճանավորները վերցրել էին իրենց վերահսկողության տակ քանի որ իշխանությունները բացահայտ հովանավորում էին մահմեդականությանը եւ հետեւաբար փոխադրության այդ միջոցը արդեն իսպար անհասանալի էր հայերին, ապա համաձայն դումանի անհրաժեշտաբար պետք է ստեղծվեին հաղորդակցության այլ ճանապարհներ։ 5-րդ հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ թուրքերի մարտավարությունը հիմնականում հարձակողական եւ զանգվածային բնույթ էր կրում։ Հակառակ թուրքերին հայկական կողմը հատկապես ընդհարումների սկզբնական շրջանում գրում էր զուտ պաշտպանողական բնույթ այդ իրավիճակը շտկելու, հակառակորդի նկատմամբ վճռական գերակշռություն ձեռք բերելու նպատակով դումանը առավելագույնս խորացնելով դերևս խանասորի արշավանքի նախորեին եւ արդեն բազմիցս կիրառած իր ворթեգրած մարտավարությունը ժողովում մեկ անգամ եւս ընդգծում է մեջ բերում եմ։ Հարկավոր է հայերի մեջ զարգացնել, նախկինում ասում էր արտնացնել հավատի ոգին եւ տալ նրանց մարտական ուժերին այնպիսի կազմակերպվածություն, որ տաներ դեպի massայական դիմադրություն եւ հարկավոր դեպքում մինչեւ իս կարողանային պաշտպանողական դիրքից անցնել հարձակողականի եւ չխոշեին ճշնամու թույլ կողմերին հարվածելուց մեջբերման ավարտը 6-րդ Ընթարումները դերևս շարունակվում էին եւ բնականաբար հարկ էր լինում մարտախմբերը համալրել մարտական նոր ուժերով։ Որպեսի համալրումը լիներ արդյունավետ, դոմանն առաջարկում է վարժեցնել պահեստային ուժերին եւ նրանց սովորեցնել զենքերին տիրապետելու նրբությունները։ 7-րդ. քանի որ երկու ճակատով թուրքեր եւ ցարական պաշտոնյաներ դժվար էր միաժամանակ մարտնջել։ Դումանն առաջարկում է դադարեցնել կառավարության ներկայացիչների դեմ ձեռնարկող ահաբեկչությունները գոնե ժամանակավորապես։ 8-րդ Կրիմների փորձը ակնհայտորեն ցույց էր տվել, որ նպատակահարմար չէր եւ անարդար ապավինել հնամաշ իր դարն ապրած զինքերին։ Դումանը իրավացիորեն հարց է դնում անպայմանորեն ձեռք բերել նոր եւ կատարելագործված զենքեր։ 9-րդ Երևանի նահանգում եւ առանձին շրջաներում ինքնապաշտպանությունն առավել արդյունավետ եւ նպատակասլաց ղեկավարելու նպատակով դումանն առաջարկում է ստեղծել ընդհանուր ղեկավար շտաբ, գլխավոր շտաբ ողջ նահանգի եւ փոքրիկ գործուն շտաբներ յուրաքանչյուր շրջանի համար։ Այս առաջարկությունները ժողովականների ուշադրությանը ներկայացնելուց հետո նա իր զեկուցագրում ներկայացնում եւ վերլուծում է տարբեր շրջաներում կատարված դեպքերն ու դրանց յուրահատկությունները, որը նաեւ յուրօրինակ, համառոտակի եւ դիպուկ հաշվետվություն է։ Նրա բնորոշմամբ սարսափահար Նախիջևանում զինվորական մարմին ստեղծելուց եւ օժանդակ ուժեր ուղարկելուց հետո կացությունը կտրուկ փոխվել է։ Գաղթական հոսանքը կանգ առավ։ Սպանություններին պատասխանեցին կրկնակի եւ քրակի սպանություններով։ Վերջում նույնիսկ մենոնք բռնեցին հարձակողական դիրք եւ կատարեցին մի քանի ավերածություններ եւ դեռ չբավականանալով այդքանով հյուսիսային գյուղերի մեր խմբերը անցան սահմանակից Զանգեզուր գավառը եւ այնտեղ կոտորացի ու թալանի ենթարկեցին թուրքական մի մեծ եւ անհանգիստ գյուղ։ Զինվորական մասի վերաբերյալ զեկուցումը ներկայացնելուց հետո Դումանը շրջանային ժողովի հաջորդ նիստերում հանդես է գալիս հատուկ ելույթով եւ ժողովականների դատին ներկայացնում հետեւյալ առաջարկությունները. առաջին՝ զտել զինվորների շարքը անհարմար անznավորություններից երկրորդ ստեղծել գազարմային զորանոցային կյանք ապրոստի ամբողջ կարիքը վերցնել մեզ վրա երրորդ զինվորներին ազատել պոլիցիական ոստիկանական ծառայությունից եւ terroristական գործողություններից։ 4-րդ կազմել գլխավոր շտաբը իր ջուվերով, 5-րդ մեծացնել ինտելիգենտ եւ փորձառու խմբապետների թիվը։ 6-րդ տեղական մարտական խմբերի ընդրությունը թողնել քաղաքացիական մարմինների վրա եւ կազմակերպելուց հետո միայն հանձնել զինվորական մարմիներին։ Դումանի ներկայացրած առաջարկությունները առանց բացառության հետաքրքրությամբ լսվել եւ քննարկվել են ժողովականների կողմից։ Ժողովում հատկապես բուրըն քննարկումներ են ծավալվում նրա ներկայացրած երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարցերի վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու կապակցությամբ։ Երկրորդ հարցի առնչությամբ դումանն առաջարկում է դրսից եկած հայդուկների համար ստեղծել գազարմային, զորանոցային կյանք։ Նա վտանգավոր եւ աննպատակահարմար է համարում գյուղացիների տներում հայդուկներին տեղավորելը։ Ոչ զորանոցային կյանքը նրա առաջարկության կապակցությամբ նշվում է շրջանային ժողովի արձանագրությունում, անհարմար է համարվում մանավանդային պատճառով, որ բացի ընտանեկան անհարմարություններից եւ դժգոհություններից, զինվորը կախված է լինում հասարակությունից, ենթարկվում պատահական ազնվորությունների, որոնք պահում են իրենց տներում եւ իջարն օգտագործում նոցա ուժը եւ տեղիք են տալիս ընդհանուր հասարակական դժգոհության։ Զորանոցային կյանք ստեղծելու համար հարկավոր էին միջոցներ, իսկ ով կտար կամ որտեղից հնարավոր կլիներ ձեռք բերել անհրաժեշտ գումարները։ Ժողովականներից ոմանք առաջարկել են բացի զինվորական դուրքից բնակչությունից գանձել դրամական նոր օժանդակություն։ Այս առաջարկությունը համակողմանյորեն քննարկելուց հետո ժողովականները որոշում են Ա. Հավաքել անխտիր մթերքները, Բ. Հավաքել մթերքներ կամ փող նայելով տեղի հարմարություններին, պահելով նաև զինվորական սովորական դուրքը։ Երրորդ հարցի կապակցությամբ Նիկոլ Դոման առաջարկում է զինվորներին ազատել ոստիկանական ծառայությունից։ Զինվորը ըստ նրա պետք է ծառայի միայն ժողովրդի ինքնապաշտպանության գործին, իսկ ոստիկանական պարտականությունները կարող են նրան այլասերել եւ գցել անբարոյականության գիրկը։ Բացի թվարկված այս հիմնավոր պատճառներից, նա մատնանշում է զինվորին ոստիկանական ծառայությունից ազատելու եւս երկու կարևոր հանգամանք Զինվորները, կատարելով քաղաքացիական մարմինների որոշումները, ընդհանուր դժգոհության եւ տրտունջի պատճառ են դառնում, մինչդեռ վճիր տվողները մի կողմ քաշված են մնում։ Պատժողը պետք է ճանաչի պատժվողին, ընդհանուր թյուրիմացությունների տեղիք չտալու համար։ Զինվորներին պետք է ազատել ոստիկանական ծառայություններից նաև այն պատճառով, որ նոցամիջոցով քաղաքացիական մարմնի անբարեխիղճ անդամները գործ են դնում իրանց նպատակները իսկ զինվորները կատարելով մի որոշում կամ ճարիք ընդունակ են դառնում կատարել առանց հրամանին նաև ուրիշ ճարիքներ։ 4-րդ հարցի կապակցությամբ Դումանն առաջարկում է կազմել զինվորական գլխավոր շտաբ, որը պետք է գլխավորի ողջ նահանգի մարտական ուժերը եւ 15 ջուղային շտաբներ, որոնք կղեկավարեին շրջաների ինքնապաշտպանական խմբերը։ Ներկայացնելով այս հարցը, նա առաջարկում է ժողովականներին շտաբների ղեկավարներին ընտրելու համար տալ տեխնացուների անուններ։ Շտաբների ստեղծման հարցը քննարկելիս ժողովականներից ոմանք այն մտավախությունն են հայտնում, որ իբր դրանով Դումանը ձգտում է ավելի ուժեղացնել իր հաստատած զինվորական դիկտատուրան։ Ժողովում պաշտպանելով իր առաջարկությունը, Դուբանը բացատրում է ժողովականներին զինվորական շտաբների առանձնահատկությունը, դերն ու նշանակությունը, եւ մեկ անգամ եւս հիմնավորելով իր տեսակետը ասում է. Վերջին 10 ամսվա ընթացքում Կովկասը ներկայացնում է ոչ միայն պատերազմական դրություն, այլև իսկական պատերազմի դաշտ։ Հայ ժողովրդի բոլոր մարտական ուժերը, նրա զորաբանակը եւ նահանգները թևերը բայց դժբախտ հանգամանքների շնորհիվ մինչ այժմ այդ թևերը գործել են մեկը մյուսից կտրված, մեկը մյուսից անկախ, անսիստեմ, անկերպարանք, առանց ընդհանուր հիմնական ծրագրի որպիսի վերջ տրվի այդ անկազմակերպ չհամակարգված իրավիճակին եւ հաստատվի ինքնապաշտպանական առավել կայուն ու կազմակերպված համակարգ, նա առաջարկում է հրավիրել կուսակցության ընդհանուր ժողով, որը, մեջբերում եմ, կկազմի հիմնական ծրագիրը, կկազմակերպի գլխավոր շտաբ, կնշանակի հրամանատարներ եւ նրանց իրենց շտաբներով կուղարկի ուր որ հարկավոր կհամարի։ Մեջբերման ավարտը Չնայած ժողովում ունեցած բազմաթիվ հակառակորդների, Դումանն այնուամենայնիվ կարողանում է շրջաների ինքնապաշտպանությանը վերաբերող կարևորագույն որոշումներում անցկացնել իր տեսակետները։ Շրջանային հաջորդ ժողովներում Դումանի հակառակորդների բանակը քանակապես արդեն գերակշռություն էր կազմում եւ կարևոր որոշումներ ընդունելիս սովորաբար ինչպես ընդունված է հաշվեր առնում ձայների մեծամասնությունը դումանը շատ հաճախ հակառակվում էր ձայների մեծամասնության սկզբունքին։ Նրա համար ավելի նշանակալից էր կարծիք հայտնողի կարողությունն ու գործիմացությունը, քան թե հարցի էությանը չհաղորդակցվող մեծամասնության տեսակետը։ Ատում եմ այդ մեծամասնությունը, որ շատ քիչ անգամ էր արդարացի լինում, ասում էր նա. Ընթարումները հատկապես շրջաններում դերևս շարունակվում էին, եւ Երևանից Դումանի բացակայությունը, թեկուզ ժամանակավոր, կարող էր բացասաբար անդրադառնալ նրա հրամանատարությամբ մարտնչող Երևանի նահանգի եւ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանական մարտախմբերի գործողությունների արդյունավետության վրա վտանգված բոլոր շրջաներում արդեն ստեղծվել եւ հուսալիորեն գործում էին ինքնապաշտպանական խմբեր Բայց այդ հսկայական մարտական ուժերին, որոնք գործում էին իրարից զգալիորեն հերու տարբեր պայմաններում, անհրաժեշտ էր կայուն, մշտապես արթուն վիճակում գտնվող եւ հեղինակավոր հրամանատարություն, որը մանրակրկիտ հետևելով նրանց գործողություններին կարողանար ժամանակին լուծել ինքնապաշտպանական կռիվների ընթացքում ցակող եւ անհապաղ լուծում պահանջող հարցերը։